Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ Հայերն ունեն բազմաթիվ անմահացած ստեղծագործողներ եւ այսօր էլ սիրում են այն ամենը, ինչ կարող է ժամանակի ընթացքում մնայուն արժեքի վերածվել։ Արմեն Միքայելյանը նույն ինքը Արմեն Ավոն ստեղծագործում է պատանեկության տարիներից։ Այս հաղորդման ընթացքում փորձելու ենք բացահայտել ժամանակակից գրականություն մուտք գործած Արմեն Ավոյին եւ լսելու ենք նրա բանաստեղծություններից։ Արմենը սովորում է բանասիրական ֆակուլտետում եւ մասնագիտության ընտրությունն օգնում է նրան ել ավելի կատարելագործել իր ստեղծագործական ներկապնակը։ Ես Արմեն Ավոն եմ, ստեղծագործող եմ, ծառայությունս նոր եմ ավարտել ու հիմնականում զբաղվում եմ ստեղծագործելով։ Սովորում եմ Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական բաժնում, երկրորդ կուրսում եմ։ Առաջի կուրսը ավարտել եմ ծառայության եմ անցել, ծառայություն նոր եմ ավարտել ու շարունակում եմ երկրորդ կուրսը։ Ընտանիքս համաձայն էր, կզբում մտածում էի երկու տարբերակի մասին՝ պատմական կամ բանասիրական, վերջում ընտրեցի բանասիրականը։ Ստեղծագործում 16 տարեկանից, բանակում էլ էի ստեղծագործում, հիմնական լավագույն ստեղծագործություններս հենց բանակում են։ Արմեն Ավոյի առաջին գիրքը տպագրվել եւ մնացել է ճանապարհից այն կողմ։ Սա իհարկե փոքրինչ կոտրել է երիտասարդ ստեղծագործողին, բայց նա մեծ սպասումներ ունի եւ լավատեսորեն է դրամադրված։ Գիրքն իր մեջ ներառում է 16-ից մինչեւ 20 տարեկանը գրված բանաստեղծությունները։ Առաջի գիրքս է շատ ուրախ էի, որ տպագրվեց, բայց հիմա անհամբեր սպասում եմ, որ ճանապարհները բացվեն, որպեսզի նաև գիրք ունենամ ինձ մոտ, քանի որ ինձ մոտ էլ չկա այդ գիրքը, Հայաստանում է հիմա Երևանում։ Բանաստեղծությունները ժողովածու է տարբեր թեմաներով՝ հայրենիք, բնություն, սեր, վերնագիրը քեզ ճանաչելով ես ինձ իմանամ, իմ բանաստեղծական տողերից մեկն է, որը ամփոփում է յուրաքանչյուր թեման, յուրաքանչյուր բանաստեղծական շարքերը, հենց ամփոփում է այդ մի տողի մեջ։ մեջ. Քեզ ճանաչելով ես ինձ իմանամ բանաստեղծությունների ժողովածուն առաջին, բայց ոչ վերջին գիրքն է լինելու։ Արմենի ստեղծագործական ուղին դեռ նոր է թևերառնում եւ դեռ երկար ճանապարհ է անցնելու։ Ավել լավ է չգրել, քան գրել եւ մեկ գիրք հրապարակել եւ այդպես լռել։ Եթե ստեղծագործում ես ու խոսքես ասում, պետք է ասես ոչ վերջ, ոչ վերջ, որովհետեւ բոլոր սպասում են քո խոսքին։ Բարձունքի հասնելու համար պետք է աշխատել առանց բարձունքի մասին երազելու, աշխատել ինքներս մեզ վրա եւ մեզ համար։ Եվ հենց այդ ժամանակ նկատելի կդառնանք նաեւ այլոց համար։ Ստեղծագործական աշխարհում ամեն ինչ նույնն է։ Գրողն արտահայտում է իր մտահոգությունները, ապրումներն ու զգացողությունները, իսկ ընթերցողն ապրում է այդ ամենը գրողի հետ։ Սկզբնակաշրջանում որ ստեղծագործում է, ստեղծագործում ենք ինձ համար եւ երբեք չեմ մտածել ինչ որ парքի, ինչ որ բարձունքի հասնելու համար, ասելիքս կա եւ ասում եմ այդ ժողովրդին համար, ընթերցողների համար, ձգտում չկար ինչ որ բարձունքի կամ парքի հասնելու։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից մի քանի ամիս առաջ էր Նորակոչիկ Միքայելյանը անցել Պարտադիր զինվորական ծառայության։ Դա ծանր եւ պատասխանատու ժամանակահատված էր։ Երիտասարդ բանաստեղծն իր զինծառայող ընկերների հետ պատվով է անցել այդ ծանր ուղին պատերազմը շատ ծանր հետևանքներ ունեցավ եւ այդ ամենը վերհիշելը նույնպես մեծ ցավ է։ Աշխատում եմ չհիշել այդ օրերը, չնայած անհնար է դրանից բաժանվել, բայց աշխատում եմ չհիշել եւ ավելի լավատես լինել, քանի որ ես հավատում եմ, որ դեռ մեր հաղթական օրերը կգան։ Ինչքան էլ հուսահատված լինեմ, փորձում եմ տողերիս մեջ լավատեսական խոսք ասել, քանի որ հիմա դա մեր ազգին պետք է։ Հային իր ողջ գոյության ընթացքում պատերազմել, հաղթել ու նաև պարտվել է, եւ հայ ստեղծագործողը տեսել եւ ապրել է այդ օրերը, նաև տեսածի մասին գրել։ Ժամանակակից ստեղծագործողները եւս անցել են պատերազմի բովով եւ նույնիսկ գրում ու պատմում են այդ մասին։ Լսենք պատերազմի մասին Արմենավոյի փոքրիկ բանաստեղծությունը։ Փակում եմ աչքերս ամոթից, որպես մի խելագար տարագիր, որ սիրտս կրակվի այս բոթից եւ բալզամ դառնա քեզ երկիր։ Ներիր ինձ, ներիր ինձ դու նորեն, քո պանդուխտ վիրավոր որդուն, որ գովքդ երկելու փոխարեն երկում է վերքերդ մշտարթուն։ Փակում եմ աչքերս կարոտից եւ հիշում տղերքին, որ չկան, ազատեք ինձ այն խոր ամոթից, որ ողջ եմ մնացել ու դեռ կամ։ Երկրի զարգացման պաշտպանության համար կան հիմնախնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն, եւ ժողովուրդն իր միասնության շնորհիվ կարող է ամենակարևոր հիմնախնդիրներին լուծումներ տալ ամենամեծ հիմնախնդիրը դա համախմբված լինենք եւ գործենք բոլորս մեկ գաղափարի համար։ Հավատանք, այդ հավատը դարձնենք գաղափար ու առաջնորդվենք այդ գաղափարով, որովհետեւ հավատն ամենամեծ ուժն է ու մեզ միշտ ճիշտ ճանապարհով է տարել, ու երբ այդ հավատը դառնում է գաղափար ու բոլորը համախմբվում են այդ գաղափարի շուրջ, ինչքան էլ դժվար լինի ճանապարհը, միևնույն է, կարողանում են ասնել, քանի որ մենք հայ ենք եւ մեզ համար անհաղթահարելի ոչինչ չկա։ Երևի թե հայ գրողը չի կարող ճանաչել հայրենիքի մասին գոնե մեկ ստեղծագործություն։ Մեր հայ գրողներն իրենց ստեղծագործություններում միշտ խոսել են դեպի հայրենիք ունեցած սիրո եւ կարոտի մասին։ Այսօր Արմենավոն եւս խոսում է հայրենիքի մասին եւ շատ է կարեւորում հենց խոսքի արժեքը։ Երազանքներում նպատակներ շատ կային պատերազմից հետո բոլորը այդ երազանքները սկորավ, բայց հիմա ամենամեծ երազանքս որ կուզենայի կատարվեր, կուզենայի որ նորից տեսնեի մեր հողերը ազատագրված, Հայաստանն այնպեսին ինչպեսին երկել են մեր պոետները։ Խոսքի արժեքը շատ կարևոր է, քանի որ երբ մարդ ընթերցում է, կարդում է եւ իմանում է իր ազգի պատմությունը, առանց ազգի պատմությունն իմանալու անհնար է ունենալ հզոր ապագա։ Իսկ ազգի պատմությունը իմանալով դու իմանում ես թե դու ով ես, որտեղից ես գալիս եւ ինչ առաքինություն ունես։ Յուրաքանչյուր պատերազմից առաջել, եթե մեր պատմությունը նայենք, բոլոր պատերազմներից առաջ էլ զորավարները ոգեշնչում էին, հենց դա խոսքի արժեքն է, խոսքի կարևորությունն է։ Նրանք արդեն հաղթած գնում էին ճակատամարտ եւ այդ դա էր հենց հաղթանակի գրավականը։ Գրողների միության նախաձեռնությամբ ժամանակակից ստեղծագործողների մասնակցությամբ Սյունիքի մարզում կազմակերպվել է միջոցառում։ Արմեն Ավոն նույնպես մասնակցել է եւ արտասանել է իր բանաստեղծություններից։ Վերջերս հանդիպում եղավ Սյունիքի մարզում, Գորիսում, Կապանում, Քաջարանում եւ Սիսիանում։ Շատ լավ անցավ, շատ լավ մեզ ընդունեցին։ Ներկայացում ենք ժամանակակից գրականությունը եւ գրքեր ենք նվիրում, որ เป զի այդ շրջաններում, այդ քաղաքներում նույնպես ուսումնասիրեն ժամանակակից գրականությունը եւ ծանոթանան ժամանակակից գրողների հետ։ Սիրո թեման նույնպես արկա է նրա ստեղծագործություններում։ Լսենք Արմենավոյի Սիրո մասին բանաստեղծությունը։ Թող մրսերը իրավ ուրիշ լինի կյանքում, չկրկնվող տարբեր երազների նման, ողջ աշխարհի համար թողնամնա թաքուն, ինչպես աստվածների սերը նվիրական, որպես մենությունը տխրահուշիկ ու պարզ, քո աչքերում խորունգ թող մրսերը ծաղկի, խոսուն լռությունը աչքը հառի վրաս ու ես զգամ սիրո քնքշությունը կյանքի, ու գիշերվա մեղմիկ երազանքը անուշ որպես մեր երկնային սիրո միակ վկան թող արարի մի նոր հեքիաթային անուրջ նայրյան քո անուշ նազանքների նման բանաստեղծության պես մեր սերնապրի անքուն գիշերներում խորունկ լուսաբացում այս գիշ երազանքի նման թողնա մնա թաքուն չկրկնվող լինի լինի ուրիշ ուրիշ Հայրենիքը երիտասարդ ստեղծագործողի մշտական թեման է։ Ուր էլ տանեն ճամփաներն ինձ, իմ սրտի մեջ քո սարերից բույր եմ տանում։ Աշխարհներին լուր եմ տանում կանաչ կարմիր քո օրերից։ Քո կյանքի պես բարձ ու խրողտ, քո հոգու մեջ դարձած աղոթք, հողագործի երգն եմ տանում։ Ձորերի մեջ երազ դարձած, քամիներից փախած հեռու, քո ձորերի մեկն եմ տանում։ Դարերի վեր սիրտը տայրող քո պապերի վերքն եմ տանում ուր էլ տանեն ճամփաներն ինձ եւ ուր էլ ինձ բախտը նետի մեղրահացի նմանանուշ ժերերիդ պես ամուր ու ջինջ մանկաժպիտ եւ կենսաբեր քո բարբարն եմ ինձ հետ տանում իմ աչքերում մի անսահման երազդարձած մերցավերի նման երկար մեր պատմության նման վճիտ քո թարթարն եմ ինձ հետ տանում քո արթարն եմ ինձ հետ տանում մեր երկի մեջ խորուր դարձած զինվորի պես միշտ անվեհեր եւ անսասան մեր ոգու պես քո մռավի սառն եմ տանում իմ մանկության հեքիաթի պես արցունքի պես խոր հուշերի քո գարունքի հոտն եմ տանում հերու Գոյություններից ինձ տուն բերող մորկաթի պես անուշահամ քոսարերի օդն եմ տանում։ Գույնն եմ տանում քո դաշտերի եւ արտերիդ ալիքները եւ քո հոգու բարիքները եւ այն ինչ որ կապում է ինձ այս քարեղեն աշխարհի հետ։ Ուր էլ տանեն ճամփաներն ինձ իմ սրտի մեջ քո աշունի գույնն եմ տանում, ծիծեռնակի բույնն եմ տանում եւ երթմամպես մեր սրտերում որոտ դարձած, մեր աչքերում կարոտ դարձած քո անունն եմ ինձ հետ տանում եւ իմ տունն եմ ինձ հետ տանում ուր 7-րդ պորտն է արդեն Գերդաստանի որ օջախի ծուխը անշեջ վառ է պահում Հորովելիտ նման մաքուր եւ երկերիդ պես գեղանի գոձմերն եմ ինձ հետ տանում։ Աշխարի մեջ ինձ մարդ պահող եւ ապրելու ոգի տված, արարելու ոգի տված, քո մեծ սերն եմ ինձ հետ տանում։ Եվ ինձ այս մութ աշխարի մեջ իմն եմ պահում։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Այսօրվա մեր հյուրը ստեղծագործող Արմեն Միքայելյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Մարի Խալաշյանն էր։ Միջնոր հանդիպում։